wanjye. kikaba kiriko kigurwa amafaranga ibihumbi bitatu maze biboneka ko bashobora no kukigura amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana atanu murashobora namwe kubaho muherereye hari amakuru atandukanye ku kumbure tutashoboye kumenya murashobora kutwakura kugira ngo mushobore kuyadushikiriza rwaruka n'iduhene rwaruka n'iduhene ngo tujyane abasesa nk'uyoze ntitwibuke kuyora twasheshe iyi ni igihe cy'isaha zibiri zirenga ku minota mirongo itatu n'ine turandanya tubagira, muciye kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu ibitari ko bigenda neza ariko bimaze kumenyekana kumbure ababijejwe bakabifatira ko bigahinduka ari ibintu byiza naho kumbure bigafasha guteza imbere abandi mu kibano canke mu ntara zitandukanye bakabifatira ko maze kugira ngo ushobore kubera urumuri mu iterambere abandi ahari abagabo ntihabwibara reka gupfirira nyabuna nimuze tuje hamwe twubake igihugu catwibarutse kuko ijunja n'ijambo ry'igihugu cacu bizova mu maboko yacu twiga ndabivuze ndagiye ari mu ruyigi mm, ni amahoro gajama ndashima imana kabisa ko yasize namwe ngaho muri isanganiro ni amahoro cyane turashima eh, bo hanyuma twebwe ikibazo dufite nyakubahwa mumenyeshamakuru mm-hmm. twagomba dusabe eh, umushyikiranganji kubera kabisa abijejwe mm. kuko twebwe ikibazo cy'iterambere twibaza yuko mu burundi kizogenda gishobotse kuko burya ah, twebwe ikitubugije iterambere mu ntara ya ruyigirire jidesi mhm. mbega ubu ahabuze umushikiranganji y'uhegarira amara nibaza yuko ah, ari ujejwe ah, ari utwara abakozi basanzwe bakora muri ejidezo oh, mhm. batanga umuyaga nkuba mhm. ku bisangwe tuba tuba turaraba kabisa ikintu gitumye umva gituma iterambere ry'abenegihugu guto kugira riduga mm. ku bisanzwe amatara abenegihugu barayakenera bose mu buzima bwa minsi yose mm-hmm. nk'ubu ndakubwira yuko amatara hari igihe ashobora kuza saa munani saa cyenda mm. saa moya naho mm. nyine akaza akamara nk'iminota mirongo itatu mm-hmm. none wumva nk'abasanzwe bafite ibitaro biteye imbere wumva amatara iyacitse bariko bara bari bariko barakora nk'umuntu wumva atari ingorane mm. kandi nyamatara mu gucika hari igihe amara nk'iminsi nk'itatu aha ni jya jamani ngarutse mhm. ati rero urumva urabona niyo amatara agiye gucika bazi yuko azomara iminsi nta kominikasiyo bigira batubwira yuko mm. amatara atazoboneka mu mwitunganye eh, kugira ngo twitunganye mhm. hari n'igihe usanga barungitse nk'umuriro mwinshi ibyuma bigaca bishya mm. biramaze gushikarira amahingaho muri gihakaba ibyuma bice nkaho nkorera hariho umunsi bigara kurungika amatara ni ukuvuga yewe ubwa mbere nasanze amashagere yose yari kuri shagere yose usanzwe ukora iki usanzwe nkora umwuga wo gukora amatelefone mm. nkashariza n'amatelefone mm-hmm. rero muri icyo gihe barungitse umuriro mwinshi wumva umuyaga nkuba ucubiturira mm. rero tugasaba yuko kweri kabisa ababijwejwe ababijejwe kabisa yuko bodutabara bodutabara kabisa kubera twebwe turabona ikintu cya mbere gukora igisagara kugira ngo gitere imbere ubwa mbere n'amatara mhm. hanyuma rero ikindi kibazo nyine muri egidezo tubona uyu munsi bafise kw'ingorane mhm. urumva ngo uratumye konteri mhm. kugira ngo uyironke ukamengo nidiri kumbe iyo kone naho yoshika muri egide tuzobinjiriza kandi mm. yinjirize na leta mm-hmm. ikone ugasanga urayitumye urayitumye harake nk'imyaka ibiri utarose konteri mm. tukiyumvira muri egidezo abanywanyi basanzwe baryo ntibariha kandi kandi umunsi iterambere ryaraje umuntu agura amayita agashyirayo aramutse aguheranye ugaca usanga bigaca byikupa mm-hmm. tugasaba rero leta yuko yotuma iraba ibiciro nyine yoshinga twizere ko kuboneka ko mu minsi ihede ubujejwe ihinguriro sosoma yamenyesheje ko bagiye gutangura bagiye gutangura iyi mbura kumbura igiye izoboneka ibyo twebwe twamwa twumva ariko arabibwo ujya muyobozi wo muri susumo ariko tukarindira isuka rikaboneka nko mu minsi itanu ariko baravuga ko hari uko bayitanga ku ntara ku ntara kandi abajeje intwaro bajeje no kubikurikirana oya bijya bijya ntakubesheje urabona mbandi ngaha muri kuko misi yose inje kuri sangano simba nje kubeshya ni ibintu mhm. jewe mbanza kuraba nawe naho woshaka ukaza ukaraba hageze yuko bayitanga mhm. kugira ngo uyironke ubanza gutondana akarangamuntu kandi muri iyo minsi yahera isukari nibwo utondana akarangamuntu wayagenda ukayitora ku ibutike bakayiguhereza mm. mugana uburinda gutondana akarangamuntu mm. tugasaba rero yuko ikiro cyotuma kigugwa ibihumbi bitandatu bitanu mm-hmm. cy'isukari mm. basi isukari ikabura igura nyene umuntu avuga ati arayikeneye ariko muri icyo gihe iguze ibihumbi bitandatu hariho utoronka ayo mafaranga yo kugura ikiro kimwe cy'isukari nta mafaranga yo kugura isukari urumva uwo ubona atayafise yo kuyigura yotuma akagura akarobo ntabura mhm. akagura inusu mugari twebwe isukari tukayibona wugurura imiryango kugira ngo n'imiburiburi abagwiza atunga babyifuza bagende hanze kuyigura bayizane kugira ngo tuyigure mu gihugu cyacu cy'u Burundi bigiye kuba ingoma kuko isuka yo twari twamaze no kumenyera mhm. iyo ukwezi gusitse ari hafi bararonga mm. nigumva harenga iyo minsi itatu yo kuyitanga mhm. utatandukana na muntu ngo uyironke ntuzosaba mm. kuza kubaza ahantu ngo uronka nako umuntu agwaye ngo uwo mm. umva byo n'ibikivuga byo twabihanganye mhm. mbwa rero umunyu n'amabisi mm. bigiye kuba ingoma kuyipakiza mwebwe ngaho mu rumonge gushika ini bujumbura dufate canke kuva mu rumonge gushika nyanza rake canke makambo umuntu hagenda ku mafaranga ngahe ubu nta giciye wovuga mm. mm-hmm. wewe muravugana mm. wemeye ukemera mm-hmm. ariko aho aho ni kuri makisheni ariko muri berube igiciro kizwi na leta kirahari kirahari nibyo mm. none kubera ko batabikurikirana reka muri mhm. kano karere k'ibi bihugu mm. iby'amasheni ari mu burundi gusa mhm. abandi bajya ku mabiro doshanje bakagira mm. bakavunjisha eh, ku bwanyu eh, mubona tuzokanguka kabisa idolari igeze ku mirongo ibiri mm. eh, kuko urumva ubu ziriya mashini wari niduze ibiciro uko yishakiye mm. ku bwanyu muti babikurikirane ntibabikurikirane kandi urumva niba berbe yogera n'amadolari na makeya mm. ntigerageze yasabikanye no kuyishyika hasi mu badandaza bato bato mm-hmm. kuko bizofasha yuko bibuza kuduza bajya ku imashenwari kuko bagenda kurirondera kuri mashenwari ariko baribuze muri berbe babanye babwira ko ridahari rigahabwa abantu bakuru bakuru gusa mm, mm-hmm. eh, ibyo kabisa bakirabe neza mm. eh. urakoze cyane niyo ngabo kuri iyo ntererano kuko biri mu bituma n'ibiciro biguma biduga tubandanya twakira n'abandi ku murongo n'igihe cy'isaha eh, itatu zirabura iminota icyenda igihe cy'isaha itatu duze neza naho kumbure dore ngo agatelefone dushobora kuba rutinite duhede ataraheza gushikiriza icyiyumviro cyiwe eh, cy'imbwa zijya abantu kumbure abajije intwaro nabo baca babwiriza kumera amagabo kugira kumbure bashobore kuzituza nimba zitagira udijejwe cyangwa aho zitaha kugira ngo ni isaha zitatu zero iminota ine mu kanya duhava dusozera n'ibiganiro hagati aho tubandanya dushimira mwebwe mwese mwatwakuye mwadushikirije n'amakuru atandukanye twizere ko ababigejwe nk'uko twabivuze mu ntango bagiye kubikurikiranira hafi kugira ngo ibitari ko bigenda neza bishobore guhinduka bijye byorohereza umunyagihugu kumbure ku bigenda neza naho bishobore kuba urumuri ku iterambere ry'igihugu reka ndabashimire nshimire na albert yari muhinga bw'ibyuma lidia gahimbare ni jenali nterabije kino biganiro kabanda bipfurije kubandanya mugira ijoro ryitsa wanyu havugwa make nta mwanya afise kumenya muri quartier